Rivelo de la Mediumino, Ivone A. Pereira. En Piednoto, en la capitro du de Memorajo e de Sin Mortiginto, la Brasila Mediumino Ivone A. Pereira racontas travivajon en la spirita mondo reliefigante la gravetson de la pregio jen gi. Iam, antau proximume dudec iaroi, unu el miai sindonae spiritai educistoi, Charles, conducis min al iu publica tombeio en la urbo Rio de Janeiro, por visiti sin mortiginton, quiu rondiradis circa siei putrantai restajoi. Necesse clarigi, che tian visiton ni faris per astrala corpo. La perispirito de tio cripligita sin mortiginto, abomena specta ciel demono, causis al mi horroron cae nausegon. Gi montrigis tutte cripligita cae nereconebla, covrita per cicatroi, tiom da cicatroi, quiom estis la pezoi al quiui reductigis lia carna envolvajo, char la malfelicia getis sin sub la radoin de vagonaro ca estis dischirita en pezoin. Oni tutte ne povas prescribi la suferadon de tiu spirito. Li estis frenesa, consternita, ia foie furiosa, ne capabla por ia resonado, ne sentiva por tia a en vibro, crom por tiu de sia sen mesura mal felicego. Ni provis lin al paroli, li ne audis nin, cae Charles, mal gioie, cae per ne esprimebla, tenera tono clarigis. Citie, nur la pregio successos e fichi gi estas la sola balsamo, cium ni povas bonfare verci sur lin, suffice sancta, por post quelca tempo povi mildigi al li. tiu tiui cicatroi mi demandis impresita. Ili malaperos, diris charle nur post la culpe laceto, post la riparado dum amarei existadoi el versigontai sen cesan ploradon, cae tio dauros ne malpli ol iarcenton, eble multe pli. Dio compatur lin, char gis tiam, dum multe da iaroi mi petis por tio malfelicia frato en miai ciutagai pregioi. cion ein do, cion vi desiras che la homoi faru al vi, vi ancau faru al ili. Charce tio estas la legio cae la profetoi. Tractu ciu in homoen same ciel vi volas che ili tractu vin. Jesuo. Thank you.